Pirmas skirsnis. Lietuvos aklųjų biblioteka informuoja. Visos teisės saugomos. Šis leidinys negali būti kopijuojamas, dauginamas, platinamas, beraštiško leidėjų sutikimų. Rėjus Bredberis, 451 laipsnis Fahrenheito, vertė Hurginaitį. Vilnius valstybinė grožinės literatūros leidykla – 1961 metai. Skaito Vytautas Radzevičius. Apie Rėjaus Bredberio knygą. Jungtinių Amerikos valstijų knygynai užversti kūriniais, kurių siužetams panaudojami modernus dabarties ar galime ateities technikos pasiekimai. Elektroniniai smegenys ir tarplanetiniai laivai bei nuolankus robotai – Visa tai tik arena fonas veiksmams tų pačių amerikiečių skaitytojų pažįstamų gangsterių, policininkų, laimingų amžmogių. Šios knygos negeresnės už bulvarinę literatūrą tarnauja tiems patiems tikslams. Mulkina skaitytoje, gazdina į karu, padėtimi be išeities. Piešiami ateities paveikslai tai griuvėsių, civilizacijos galo paveikslai. Eilinį amerikietį jos kviečia gyventi vien šią dieną, negalvoti apie ateitį – kuri vis tiek niuri be prošvaiščių. Ir štai pasirodė amerikiečių rašytojo Rėjaus Bredberio fantastinė knyga. Bredberis yra parašęs nemažą šio žanro knygų, tačiau apysaka 451 laipsnis Fahrenheito buvo staigmena. Mes susipažįstame su eiliniu šių dienų amerikiečiu, pastatytų ne į kokias nors ypatingas aplinkybės – o gyvenančių tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo ir tada, kai Rėjus Bredberis ėmėsi rūščios plunksnos. 21 amžiaus amerikiečiai naudojasi nepaprastais technikos pasiekimais, kuriuos įsivaizduoja autorius. Pieščia žmogus be raketinio automobilio bus retenybė, atkreipianti visų dėmesį. Radijas ir televizija, automatika ir telemechanika, kibernetika, atominė technika – tais laikais pasieks svaiginantį lygį. Žmonės pamirš gaisrus, ugniai atsparus luoksnis dengs namų sienas, tačiau gaisrininkų technika taip pat bus nepaprasto lygio. Bet šių gaisrininkų darbas negesinti, o kelti gaisrus. Vos išgirdę, kad koks nors žmogus turi knygą, nesvarbu ar tai Šekspyro Tomas ar Biblija, gaisrininkų komanda dume per miestą paleidžia pelenai siaubingasias knygas – ir sudegina net tuos namus, kur peržengtas pagrindinis ateities įstatymas draudžia skaityti knygas. Tie gaisrininkai ne kokie nors fantastiški padarai, o šių laikų reakcinės propagandos apgluminti amerikiečiai, vykdantieji tuos uždavinius, kurie statomi jiems jau šiandien, o ryt gali turėti dar didesnį užmojį. Bredberis nerodo jokių fantastinių būtybių, nei marsiečių, nei selenitų persikėlusių į žemę, o teisingai parodė, nors ir per fantastinį didinamą į stiklą šią dieną. Jis pasakoja apie gyvenimą, žvelgdamas į ateitį. Žmonėms kalama į galvas, kad gyvenimas trumpas, visų pirma reikia dirbti, o po to pasinerti į linksmybės. Kamgi mokytis, kam skaityti, jei knygos pilnos maištaujančių minčių. Pavojingų minčių medžioklė kapitalistinėme pasaulyje buvo ypač suintensyvinta pastaraisiais metais. Įten garsinosi kaip lojalumo patikrinimas paremtas įtarimu, provokacija, įskundimu. Knygų deginimas taip pat autoriaus neišgalvotas. Knygos aikštėse degė ne tik viduramžių, ne tik Hitlerių laikais. Tie gaisrai liepsnauja ir mūsų dienomis Amerikos miestuose – kai tamsuolių įsakymų deginami nemirtingi Markso, Heinės, Gorkio, Tveno kūriniai. Ir štai nuo kapitalistinės dabarties, su liepsnojančiais knygų laužais, minčių medžioklė lygi gaisrininko Montego dienų vienas žingsnis. Apie tai ir kalba savo knygoje Rejus Bredberis. Autoriaus nupieštas kasdieninis 21 amžiaus amerikiečių gyvenimas daug ko primena dabarties Amerikos žmonių buitį. Televizorių ekranai įrengti trijose sienose, netgi šnekina šeimininkę. Jei atsako, atstoja gyvo žmonės, herojė pati juos vadina giminaičiais. Jos ausyse įkišti radio aparatai užliuliuoja ją, perkelia į dirbtinį pasaulį. Jie apgluminta reproduktorių, apakinta teleekranų. Tai labai primena šiandieninės Amerikos televizijos laidas, radio programas, prieš kurias maištauja Bredberis – Knygoje parodoma, kad radijas ten apkurtina žmonės, persekioja gatvėje metro, atbukina, kvailina žmogų beprasmiškų reklamų tekstu, o televizorius ir apakina, atitraukia nuo tikrovės, atima poilsį, gyvenimą pripildo nieku. Knygoje aprašytame krašte kartas nuo karto įsižiebia karas, baisus, užtrunkantis vos kelias akimirkas – bet jis paverčia pelenais ir miestus, ir žmonės, ir mašinas. Šios vietos knygoje nupieštos susodrintomis spalvomis skamba kaip blaivus įspėjimas. Tačiau rūšiame Bredberio balse nėra nevilties. Jis netiki, kad gali žūti viskas, kas brangu kiekvieno žmogaus širdžiai. Net jeigu bus sudegintos knygos, žmonės kultūrą įsaugo savo atmintyje. Bredberio humanizmas pasireiškia jo tikėjimu geriausioje jaunimo dalimi, kuri prieš pastatoma padaužoms. Tvirtas amerikiečių rašytojų tikėjimas geresnė ateitimi yra tikras jo knygos humanizmas. Su padėka Donui Kongdonui. 451 laipsnis Fahrenheito – temperatūra, kai užsidega ir liepsnoja popierius. Jeigu tau kas duos liniuotą popierių, rašyk skersai. Juanas Ramonas Jimenezas. Pirmoji dalis. Deginti – malonumas. Savotiškas malonumas matyti, kaip ugnis ryja daiktus, kaip jie juosta ir keičiasi. Kumštyje jis spaudžia varinį antgalį, didžiulis pitonas pjauna į pasaulį nuodingo žibalo srovę, kraujas tvinksis milkiniuose – o jo rankos, kaip rankos kažkokio neregėto dirigento, kuris diriguoja liepsnos ir ugnies simfoniją, norėdamas sunaikinti nykius apanglėjusius istorijos griuvėsius. Simbolinis šaumas, paženklintas skaičiumi 451, usmauktas ant bukos kaktos, akise žaižaruoja rausva liepsna, vien pagalvojus apie tai, kas turi įvykti, jis paspaudžia žieptuvą ir ugnis ima godžiai ryti namą nutvieksdama vakaro dangų raudonais, geltonais ir juodais atspalviais. Įžengia tarp knipždančių jonvabalių ir labiausiai jis dabar nori pasimėgauti sena vaikystės pramogą. Įkišti į degančią krosnį užmautą ant vitelį salduką, kol knygos tartum balandžiai šlamėdami sparnais miršta priengyje ir pievelėje priešais namus. Knygos plasnoja žėrinčiame sukūryje – kol jas pasigauna pajuodęs nuo suodžių vėjas. Montegas rūščiai įsišėpė kaip žmogus, kuris atšoko prisilietęs prie svilinančios ugnies. Įžinojo, kad sugrįžęs į gaisrinę ir pažvelgęs į veidrodį, jis ugnies menestrelis draugiškai mirktel savo apdegusiam suodinam veidui. O vėliau tamsoje, jau gulant, vis dar bus sukaušiusi jo lūpas ta pati šypsena. Ji niekuomet nepradingdavo nuo jo veido – toji šypsena, niekuomet, kiek jis pamena. Jis nužvilgino ir padėjo savo juodą blizgantį šalmą, tvarkingai pakabino nedegamą švarką, su malonumu nusiprausiai po dušu ir susikišęs rankas į kišenę švilpaudamas perėjo per viršutinio gaisrinės aukšto aikštelę ir nusliogė į liuką. Paskutinę akimirką, kai katastrofa atrodė neišvengiama, Jis įsitraukė rankas iš kišenių ir įsitvėręs bronzinio stiebo nusileido, su girgždėsiu staptelėjęs vos per colį nuo betoninių apatinių aukšto grindų. Išėjęs iš gaisrinės, jis nužingsnevo vidurnakčio gatvę į metro, kur tylutėlis pneumatinis traukinys be garso nuskriejo gerai įteptų požeminių tunelių ir drauge su didžiulė šilto oro srove – išmetė į balkšvomis plytelėmis išklotą eskalatorių, vedantį priemestį. Eskalatorius iškėlė Montegą į paviršių ir ji švilpaudamas išėjo į nebylę naktį. Jo galva buvo tuščia, bent jau nebuvo ne vienos rimtesnės minties, įžingsnevo posūkio link. Tačiau dar nepriejęs kampo, sulėtino žingsnius, tartum nežinia iš kur būtų padvelkęs vėjas tartum kažkas jį būtų pašaukęs vardu. Jau kelis vakarus eidama žvaigždžių apšviestų keliu namo, jis patirdavo tą neapčiuopiamą jausmą, vos tik prisertindavo prie besisukančio už kampo šaligatvių. Jis jautė, kad prieš pat jo ateimą ten kažkieno būta. Oras atrodė persunktas kažkokia ypatinga ramybė, tartum kažkas ten būtų laukęs tylutėliai ir tik prieš pat jo pasirodymą – ramiai pavirtę šešėliu ir praleidęs jį per save. Galbūt jis užuosdavo vos pagaunamą aromatą, galbūt savo rankų ir veido oda pajusdavo aukštesnę temperatūrą toje vietoje, kur stovėjo kažkas savo būtybę valandėliai sušildęs aplinkinį orą dešimčia laipsnių. Jis to nesuprato. Kiekvieną kartą pasukęs už kampo jis matydavo tik ištuštėjusį baltą vingiuojantį šaligatvį. Ir tik vieną naktį jam pasirodė, tartum kažkas šmėstelėjo pievelėje ir išnyko, nespėjus dar jam gerai įsižiūrėti ar pratarti bent žodį. Tačiau šį vakarą jis taip sulėtino žingsnius, jog beveik sustojo. Mintyse jis jau buvo aplenkęs kampą ir išgirdo vos pagaunamą šnarėsi. O gal kvėpavimą? Ar tik oro virpėjimą, kurį sukėlė žmogus, Ten stovėjęs tyliai ir laukęs. Jis pasuko už kampo. Vėjas šiuriano rudens lapus ir atrodė, kad mergina, einanti mėnesienos nutvėkstų šaligatviu, lengvai slenka pačiu paviršiumi, genama vėjo ir lapų. Palenkusi galvą, ji žiūrėjo, kaip jos bateliai žarsto vėjo blaškomus lapus. Jos liesame pieno baltumo veide – buvo matyti švelnus nepasotinamas malsumas jis reiškė beveik nustebimą. Tamsios akys taip godžiai žiūrėjo į pasaulį, jog niekas nelikdavo nepastebėta. Ji vilkėjo baltą, čiažančią suknelę. Montegui beveik pasirodė, kad jis girdi jos rankų maustus, lydinčius kiekvieną žingsnį, kad išgirdo net tą menkiausią vos pagaunamą garsą. Baltą jos veido virpesį, kai pasukusi galvą, jis taiga pamatė, kad vos keli žingsniai ją skiria nuo vyriškio, kuris stovi laukdamas vidury šaligatvių. Nuo medžių, kurie stiepėsi virš jų galvų, garsiai išnarydamas nukrito sausas lietus. Mergina sustojo. Atrodė, kad ji atšlyjo nustebusi, bet jis stovėjo, atidžiai žiūrėdama į Montegą, tokiomis tamsiomis blizgančiomis ir gyvomis akimis, jog jam pasirodė, kad pasakė jai kažką nuostabaus. Bet ji žinojo, kad kad jo lūpos ištarė paprasčiausią pasveikinimą. Vėliau, matydamas, kad mergina, kaip užhipnotizuota, žiūri į salamandros atvaizdą ant jo rankovės ir į diską su feniksu, prisekta prie krūtinės, jis vėl prašneko. Jūs be abejo mūsų naujoji kaiminė, ar ne? O jūs tikriausiai, jie atplėšė akis nuo jo profesinių simbolių, gaisrininkas. Jos balsas nutrūko. Kaip keistai jūs ištarėte šį žodį. Aš, aš ir užsimerkusi būčiau tai supratus, lietai pratarė ji. Žibalo kvapas, taip? Mano žmona visuomet dėl to skundžiasi, nusijokė jis. Jo niekad negalima visai nuplauti. Taip negalima, tarė į baigščių balsu. Montegui atrodė, kad mergina sukasi apie jį ratu, kraipo į visas pusės purto, švelniai iškrato kišenes, nors ji nepajudėjo iš vietos. Žibalas tarė jis, nes tyla per daug užsitėsi, man tartum kvepalai. Nejaugi tikrai taip gali atrodyti. Žinoma, o kodėlgi ne? Ji pagalvojo prieš atsakydama. Nežinau. Paskui pasisuko į šaligatvį, kuris ėjo į jų namus. Ar galiu eiti draugę su jumis? Aš esu Clarisa Maklelan. Clarisa? O aš Gajus Montegas. Kągi eikime. O ką jūs čia veikiate taip vėlai? Kiek jums metų? Šiltą vėjuotą naktį jie doėjo pasidabruotų šaligatvių. Ore buvo jaučiamas silpnas šviežių abrikosų ir žemogių kvapas. Jis apsidairė ir suprato, kad tai neįmanoma, juk buvo jau ruduo. Dabar jis žinojo tik vieną, kad su juo eina mergina, o mėnesienoje jos veidas švyti kaip sniegas ir žinojo, kad ji galvoja apie jam rūpimus klausimus, ieško į juos geriausio atsakymo. Kągi, tarė ji, man 17 metų ir aš pamišėlė. Mano dėdės manimo tie du dalykai neatskiriami. Jis sako, kai žmonės klausia, kiek tau metų, visuomet sakyk, kad 17 ir kad tu beproti. Ar nemalonu vaikštinėti naktį? Aš mėgstu stebėti daiktus, uostyti juos, ir kartais taip klaidžioju keurą naktį ir žiūriu, kaip teka saulė. Jiedu vėl kurį laiką ėjo tylėdami, kol pagaliau ji masliai tarė. Žinot, aš visai jūsų nebijau. O kodėl jūs turėtumėt manęs bijoti? Paklausė jis nustebęs. Daug kas jūsų bijo. Tai yra bijo gaisrininkų. Bet jų šiaip ar taip toks pat žmogus – Jos akise, kaip dviejuose švytinčiuose skaidraus vandens lašeliuose, jis pamatė save, mažytį ir tamsų, pamatė viską iki mažiausios smulkmenos, net raukšlelės aplink burną, tartum jos akys būtų du stebuklingi gintaro gabalėliai, kuriuose sustingęs jo atvaizdas. Jos veidas dabar atgrėžtas į jį, atrodė kaip trapus balkšvas kristalas, iš kurios klinda švelni negestanti šviesa. Tai nebuvo isteriška elektro šviesa, bet keistai raminantis, nuostabus, švelniai myluojantis žvakės pinksėjimas. Kartą, kai jis dar buvo vaikas, užgeso šviesa ir jo motina surado ir uždegė paskutinę žvakę. Ir toji neilga valanda, kol degė žvakė, tapo nuostabių atradimų valanda, kai erdvė nustojo buvusi tokia milžiniška ir apglobė juos savo jaukumu. Jie motina ir sūnus sėdėjo vienu du, patyrę keistą permainą, laukdami, kad kuo ilgiau neusidegtų šviesa. Staiga Klarisa Maklelan tarė. Ar galima jūsų paklausti vieno dalyko? Seniai jūs dirbate gaisrininku. Nuo 20 metų, o dabar man 30. Ar jūs kada nors esate skaitęs tas knygas, kurias deginote? Jis nusijokė. Tai draudžia įstatymas. Taip, žinoma. Darbas smagus, pirmadienį deginį Miliai knygas, trečiadienį Vitmeno, penktadienį Folknerio, deginį jas, kol lieka pelenai, o po to deginį pelenus. Toks jau mūsų profesijos devizas. Jėdu paėjo dar galiuką ir merginatarį. Ar tiesa, kad kažkada senų senovėje gaisrininkai gesindavo, o ne padeginėdavo? Ne, namai visuomet buvo nedegami. Patikėkite manimi. Keista, o aš girdėjau, kad kažkada labai seniai namai užsidegdavo savaime ir tada prireikdavo gaisrininkų užgesinti ugniai. Jis nusijokė. Mergina žvilgterėjo į jį. Kodėl jūs juokėtės? Nežinau. Jis vėl ėmė juoktis, bet staiga nutilo. O ką? Jūs juokėtės, nors aš nepasakiau nieko jokingo ir viską tuoj pat atsakote. Jūs net nesusimastote prieš atsakydamas. Jis sustojo. Jūs tikra keistuolį, tarė žiūrėdamas į merginą. Argi jūs visai nieko negerbėte? Aš anaip tol nenoriu jūsų įžeisti. Man atrodo, kad aš tiesiog per daug mėgstu stebėti žmonės. Na, o tai jums nieko nereiškia? Ir jis pabaksnojo pirštu, per skaičius 451 įsiūtus ant juodo kaip angli švarko rankovės. Reiškia, sušnipždėjo ji ir paspartino žingsnį. Ar jūs kada nors esate stebėjęs, kaip ten bulvaruose lekia raketiniai automobiliai? Kreipiate kalbą kitur? Kartais man atrodo, kad šoferiai nežino, kas yra žolė ar gėlis, nes per greitą važiavimą niekad jų gerai nemato, tarė ji. Jei parodysit šoferiui žalę dėmę, jis pasakys, o taip, tai žolė. Parodykit rausvą dėmę, jis pasakys, o tai rožynas. Baltos dėmės namai, rudos dėmės karvės. Kartą mano dėdė važiavo plentų lėtai 40 mylių per valandą. Jis suėmė ir uždarė dviem parom į kalėjimą. Juokinga ar ne? Ir drauge graudu. Jūs per daug galvojate, droviai tarė Montegas. Aš retai žiūriu televizijos laidas, retai vaikštau į lenktynes ar pramogų parkus, taigi man lieka begalės laiko visokiausioms kvailoms mintims. Ar jūs matėte užmiestyje 200 pėdų ilgio reklamas? Ar žinote, kad kadaise reklamos buvo vos 20 pėdų ilgio, bet dabar automobiliai skrieja tokiu greičiu, kad jas teko pailginti. Aš to nežinojau, Montegas umai nusijokė o aš dievaži dar kai ką žinau, ko jūs nežinote. Rytais ant žolės būna rasa. Montegas niekaip negalėjo atsiminti, ar jis žinojo tai anksčiau ar ne, ir tas jį suerzino. O jeigu pažiūrėsite štai ten, jį pakreipė galvą į dangų, tai pamatysite mėnulyje žmogų. Jis jau seniai nebuvo žiūrėjęs į dangų. Likusi kelią jėdu ėjo tylėdami – Ji buvo susimaščiusi, o jis nejaukioje tyloje karts nuo karto mesdavo į ją apmaudo ir priekaišto kupinų žvilgsnius. Kai jiedu priejo jos namus, visi langai buvo ryškiai apšviesti. Kas čia vyksta? Montegui retai, kada teko matyti, kad namai būtų taip apšviesti. Nieko tokio. Mama, tėtis ir dėdė sėdi sau ir šnekučiuoja. Dabar tai retenybė, panašiai kaip pėščia žmogus. Ar aš sakiau jums, kad dėdė buvo dar kartą suimtas? Už tai, kad ėjo pėščias, o mes dideli keistuoliai. Bet apie ką jūs šnekate? Ji nusijokė ir tiek. Labanakt ir mergina pasuko savo keliu, bet kažką prisiminusi sugrįžo ir pažvelgė į jį smalsiomis ir nustebusiomis akimis. Ar jūs laimingas? tarė ji. Koks? sušuko jis, bet merginos jau nebebuvo ji bėgo mėnesienoje, tyliai užsitrenkė jos namo durys. Ar aš laimingas? Kokia nesąmonė. Montegas liovėsi juokėsis. Jis įkišo ranką į savo namo paradinėse duryse padarytą specialų plyšį, nuo jo pirštų prisilietimo durys atsidarė. Žinoma, kad laimingas. O kaip ji mano, kad aš nelaimingas? Paklausė jis tylių kambarių. Jis stovėjo prieš kambaryje, žiūrėdamas į orlaidės groteles ir staiga prisiminė, kad už grotelių kažkas paslėpta. Atrodė, tas kažkas dabar žvilgčioja į jį ir jis greitai nukreipė akis į šalį. Koks keistas susitikimas ir kokia keista naktis. Nieko panašaus jis nebuvo patyręs, nebent vieną popietę prieš metus laiko, kai susitiko parke senį ir jiedu įsišnekėjo. Montegas papurtė galvą pažvelgė į pliką sieną, o ten buvo merginos veidas, toks, koks liko jo atminty. Iš tikro gražus, netgi nepaprastas. Jos veidas buvo labai liesas ir priminė mažo laikrodžio ciferblatą. Vos įžiūrima vidurnaktį tamsiame kambaryje, kai pabundi ir žvilgterijas kiek laiko, matai, kad laikrodis rodo tau valandą, minutę ir sekundę. O baltoji tyla ir spindėjimas – nebejodami tvirtai sako, kad naktis greitai bėga, nors ir daros tamsiau ir kad vėl patekė saulė. Kas tai? paklausė Montegas savo antrojo aš, to pasąmonėje tupinčio kvailio, kuris kartais ima ir nusišneka, nepaisydamas nei valios, nei įpročių, nei sąžinis. Jis vėl pažvelgė į sieną. Kaip jos veidas panašus į veidrodį. Bet juk tai neįmanoma. Ar daug jūs pažįstate žmonių, kuriuose taip atsimuštų jūsų patie šviesa? Žmonės dažniau panašus. Jis ieškojo palyginimo ir rado jį, pagalvojęs apie savo profesiją, įdeglus, kurie liepsnoja, žerdami šviesą, kol pamažu užgesta. Kaip retai kitų žmonių veiduose atsispindi mūsų pačių atvaizdas, mūsų pačių slapčiausios pralekiančios mintys. Kokia neįtikima tos merginos išvalgumo gale, Kaip nekantru žiūrovas lėlių teatre, ji iš anksto nuspėdavo kiekvieną jo blakstienų virpėsi, kiekvieną rankos mostą, kiekvieną piršto judesi. Kiek laiko jie doėjo drauge? Tris minutės, penkias? Atrodo, kur kas ilgiau. Koks didžiulis jos atvaizdas sienoje, koks šešėlis driekėsi nuo jos lieknos figūrėlis. Jis jautė, kad jeigu jam suniežėtų akį, ji prisimerktų. Jeigu jam vos pastebimai įsitemtų žandikaulio raumenys, ji nusižiovautų daug anksčiau negu jis pats. Ir prisiminęs, kaip jėdu susitiko, jis pagalvojo. Po galais atrodo, kad ji manęs laukė ten gatvėje, tokiu vėlyvų laiku. Jis atidarė miegamojo duris ir pasijuto tarsi įėjęs į šaltą marmurinę mauzolėjaus patalpą, nusileidus mėnuliui neižvelgiama tamsa, niekaip nepasakytum, kad laukia pasaulis kaip pasidabruotas. Langai sandariai uždaryti, o kambarys panašus į kapą, į kurį neprasiskverbia joks didžiulio miesto garsas. Bet kambarys nebuvo tuščias, jis sukluso. Nuotaikingai dūzgė uodas, zvimbė elektrinė vapsva, pasislėpusi savo jaukiame šiltame rožinėme lizdelyje. Muzika skambėjo taip garsiai, kad jis beveik atsiekė melodiją. Montegas pajuto, kad šypsena dingsta nuo jo veido, tirpsta, traukėsi ir krenta lyg vaškas nuo fantastinės žvakės, kuri per ilgai degusi sugniužo ir užgeso. Ir liko tamsa. Ne, ne jis nėra laimingas, nėra laimingas. Jis ištarė tuo žodžius pats savo. Prisipažino, kad tokia tikroji padėtis. Jis nešiojo savo laimę kaip kaukę – bet mergina atėmė ją ir nubėgo per pievelę. Nepasibelsi juk į jos duris ir nepaprašysi sugražinti jam kaukę. Nedegdama šviesos, jis įsivaizdavo, koks jo kambarys. Žmona įsitiesusi lovoje, neapsiklojusi ir sušalusi, neliginant antkapyje, iškalta figūra sustingusiomis akimis, kurios įsmeigtos į lubas, tartum pritvirtintos prie jų nematomais plieniniais siūlais jos ausyse mažytės kriauklelės, miniatiūriniai gerai įkišti radijo imtuvėliai ir elektroninis garsų vandenynas. Muzika ir balsai, muzika ir balsai. Bangomis nuolat skalauja jos neužmiegančio proto krantus. Bet kambarys buvo tuščias. Kas naktį į jį atšniokždavo garsų vandenynas ir liuliuodamas ant savo didžiulių bangų nusineždavo ją plačiai atmerktomis akimis pasitikti ryto. Nebuvo tos nakties per pastaruosius dviejus metus, kad Mildreda nebūtų išplaukusi į tą jūrą, nebūtų su džiaugsmu pasinėrusi į ją dar ir dar kartą. Kambaryje buvo šalta, tačiau Montegui buvo sunku kvėpuoti. Jis nepraskleidė užuolaidų ir netidarė balkono durų, nes nenorėjo, kad į kambarį įsiverštų mėnulio šviesa. Kaip žmogus, kuriam po valandos lemta uždusti, jis apgraibomis nuėjo prie savo atklotos, vienišos ir šaltos lovos. Dar neužkliuvęs koja, besimėtančio ant grindų daiktelio, jis žinojo, kad užklius. Panašų jausmą jis patyrė pasukęs už kampo, kai vos nesusidūrė su mergina. Jo koja sukėlusi oro virpėjimą iš atgal atklidusių bangų pajuto, kad kelią pastojo nedidelį kliūtis. Jis paspyrė daiktelį, kuris dusliai trinktelės nusirito tamsoje. Montegas stovėjo įsitempęs ir klausėsi tos, kuri neižvelgiamą naktį gulėjo ant tamsios lovos. Iš nervių sklido toks silpnas kvėpavimas, jog iš jo vos galėjai pajusti gyvybę – Jis būtų suvirpinęs nebent mažytį lapelį, pūką ar vienui vieną plaukelį. Jis vis dar nenorėjo iš lauko įsileisti šviesos. Išėmė žieptuvėlį, užčiopė salamandrą, išgraviruotą ant sidabrinio disko, paspaudė. Du mėnulio akmenys pažvelgė į jį silpnoje ugnelės šviesoje, du balkšvi mėnulio akmenys nugrimzdė skaidriame upokšnyje o viršum neužkliudydami jų sruveno gyvenimo vandenys. Mildreda. Jos veidas buvo kaip apsnikta sala. Ant jo galėjo lyti, bet jis nebūtų pajutęs lietaus. Virš jo galėjo plaukti debesys, uždengdami jį judančiai šešėliais, bet jis nebūtų pajutę šešėlių. Kambaryje tik dusgimas vapsvų, užkimšusių jai ausis, jau stiklinės akys ir silpnas kvepavimas – nuo kurio vos virpėjo šnervės įtraukdamos ir ištvėpdamos orą, ir ji visiškai abuoje nutruks tai ar ne. Daiktelis, kuris buvo užkliudęs koją, dabar švietė ant grindų prie pat jo lovos krašto. Nedidelis kristalinis buteliukas, kuriame iš ryto dar buvo 30 tablečių nuo nemigų, dabar gulėjo neužkimštas ir tuščias, blankioje žieptuvėlio šviesoje.